saiki kepetuk coko gondeli sapu saiki wis ungsume jalak kucing lolo anake lampune mati kepancal bapak kahanane kutha saiki pembangunan wis maju embong-embong padha diaspal lampune padang senajan mlaku ayat dalu kaya awas ayo cak boleh gak seneng melaku kita bujula juli aku kira tek kerungu taban jula juli utang utang ini sawangan ini kaya usah dia utang tak kena kena takon apa? Darane kasa kutho niku pundi, Pak? Gak ngono niki wong ngendi karo kutho? Sampeyan niki takon kutho ta? Nggih. Lah niki nek kepengin ro kutho, niki sampean ngulon serut, menggok ngedul seret, menggok ngulon serot. Lah niki kutho. Darane ceblok krosak ngoten niki. Dari takon kutho. Makoni ngono kaya nesuan kok benci aku. Eh sing benci mon aku. takon iku ndelok tugase. Eh nek waktune aku gak tugas ngene iki kon takoni kenek wong cek tugas kon takoni. Mbok ingin dijawab ngeten mawon, nggih dalan mriku ngilen niku sing lampune padang niku kutho ngoten. Mbok sing enak tawa ngomong kali bangsane niku. Iya iki lho ngulo niki lho lampu padang kutho. Nggih matur nuwun. Monggo-monggo Dik. Sampai ini kepada orang gendeng Eh, kak ngerek Dik, dik sampean. Tiyang niku tasik ngedum pun ditakoni, Dik, kula wau ndamel parian sampe keliru. <laughs> Soale kula kesakutan yang tentu tujuane, Pak. Nggih, nggih. Kutho diantarané mriku niku kira-kira pinten kilo, Pak? Lho, kira-kira ngenten nek 5 kilo mawon. Lah sak kilo niku pinten? Ningali berase, Dik. Nek sing enak niku 300, sing rodok gak enak niku Rong atus seket. Sampai ni uyan apa sih pak? Wong kalau niki takon malah ngomong regane berat. Dari takon cak kilo ni, cak kilo ni mono saya meter deh. Lah niku, lah per meter ni pinten pak? Sing kain nelek telung atus. Lah sing gual ini ki sampai rong ewu sak meter sih. Buatan maksudnya ni kilo, gak pinten kilo ni lo pak, gak meteran. Telung kilo, nopo petang kilo. Telung kiloan deh. iya ya takoni ngono kok benci ya eh sing benci mon aku monggo masa lerel kok iki eh ala penggodo iki yo ono ae tak direwangi tak kok direwangi karo mangkel Oh Ini gak tahu ditapuk wong ih! Muruan tangan ya wong. Kuwi niki jenis bojo sampean lho, Pak. Tuangane pelak pelek Kak dibelek mana wong takon niku mbok mesisan aja dicecil kaya wong ngeribit ngene. Mboten maksude kula niki mangke teng kutho niki badhe padhos niku stasiun. Lho. <laughs> stasiun kok dipadosi sih? Ajeng itu tas stasiun dah. Gue omai sepur lho. Oh, dari omai sepur stasiun. Gue. Niki lho, enten nama aku wedong niki sing mojur ngulen dua wan niki. Niki stasiun. Oh, nggak tentang. Gue. Pokoknya kalau niki masih jojo periko. Tambahan jojo stasiun. Kau ni mana nasuan kok benci Lho, Lo, dibenci pindo. Aku sih benci dek. Gue mati luan. Mangga, mangga. Oh, ada. mahi iki wong karo bocah nek aku sing nduwi sapa sing nduwi oh, wangane ya apa sampean mau tangan Pak jarang resmi kok moro tangan Lah aku iki bojomu nek dorong resmi. Mboten maksude kula kene tak tengene stasiun. Kula niki usah usaha napa niku karcis niku terus carane niku ya napa. Lah teng stasiun niku lek nang bolongan persegi cilik niki ya. Nggih. Lah tangan sampean sambel baken belum. Nggih. Kendeng riku sampean kene oleh. Eh dadi kula niki kan bolongan. Lah. Kula gogoni. ni padane golek iwak ae. Nang kene bolongan cilik ni wae digogoni terus. Kon pun digogoni. Lah maksudnya sampean rogo. <laughs> Lah nek pun dirogo terus digoleki ngoten nggih. Nek enten grenjel-grenjel. Sampeyan cocok niku. Lah niku napa? Beton niku, Dik. Malah kami beton. <laughs> Sampeyan pun gucok, men guyon. <laughs> Sampe kepelecuk kabeh. Mboten kula niki rencanane lunga adoh. Lah sing niku wau sing grenjer-grenjer niku wau. Nggih. Niku karcis. Oh, lah oh, dhuwit sampean sampean keaken ngoten lho. Napa niku famili kula ate kok kaya dhuwit. Lah napa sampean niki jek pernah ponakan ngoten ta? Lah sing lho kaya dhuwit niku lho sinten? Kondektur goblok. Oh sing enten sing dodol karcis tengene loket niku. Lah niku kondektur. <laughs> dodol karcis. Nggih. Padane Nggih, sampeyan ngingeten nggih, Pak. Pak kondektur nggih. Lho, kok aku Pak kondektur ya? Mboten niku mangke lho nek mlebet mriku. Lah, terus kula munggah teng ngene sepur. Munggah. Nek sing wong iki klambi kuning, celana kuning niku napa, Pak? Niku ta? Nggih. Niku polisi niku, Dik. Polisi kereta api. Nggih. Oh, nggih. Lah nek enten sing niku klambi abu-abu, kuwi nganggo topi. Niko, sing gawa cadet niku. Ya kondektur. Lah nyatutnya kangge napa? Kayak nyatut lambemu. Sampun ngakuan. Catut iku ya kanggo njepit karcis iku. Oh, njepit karcis niku. Nggih. Ing Pak nek ditakoni nggo sing enak. Njepit karcis, Dik. Nah, niku bedane kendaraan niku kula macam macem sih, Pak. macam macem Nek kereta, sepur niku Hmm. Nek turu sak mono dawane iki. Nek turu nggih. Niku dereng ndodok Dik niku Dik. Lah nek sepur ndodok niku. <laughs> Ah takon kok neko-neko. Lah menene kene kenapa wong kene takon? Ba turu banjengat. Oh <laughs> jadi takonno sing jengking. Sepur niku lho kok ana oh, sepur jengking barang. Lah sampean sepur kok ndodok. Lah sepur niku nek pun didodoki. Oh. Lah kene pun sepun niku berangkat, lah kula lunga niku kesah pundi niku nggih. Lho, lah terus sampean kesah kebun binatang. <laughs> Lah nek pun duke kebon binatang, sampean delok sampean kembaraken putu sampean, Dik. Kalih napa niku? Makoah niku. Ah, ngenyek sampean niku. Oh, batang kebon binatang niku sampean mboten mulih bang nginep, mboten urusan kula niku, Dik. Pek ngenten bolongan cilik dibogoni malih kan. Oh mboten, mboten, mboten. Niku main macan. Bisa <laughs> macan. Lho lho ambek Mariam lah apa nok ini? Ut lo to. Lo pancen kan. Lo kenal lo. Lho yo aku ket malah ngrungokno. Kok niku lek ngekek keterangan wong sing bener ta? Iku mang dodol karcis dari kondektur kok niku malah oh, bingung sing kok kok. Takoni nrecel ae lho gak mesisan aku ngidung ditendekno. Ngidung ditendekno turu. Lho iki Marion. Mariam Sinten wis Mariam Mariam Maryam. Oh. hubungan karo Tora. Moyo gak krungu. Maryam. Krungu marek iki masih ngene. Umum oh, Masih wedok yang tau kebo bareng ri. Iya, ndelok balungane sakmene gedene. Ngerubuna kebo mau ngamal lho. Enggak maksudnya aku tahu aku itu kulaan sapi Kulaan oh, belantik tak? Belantik kok ngerubun Kau cok-cok kok belantik dik? Ya sudah tadi masuk belantik eh. apa nih? Lak pecutan nih Loh pinter mejut dari lo gitu Sembarang dilakukan ini belantik iya. oh. Yo dagang sayur iyo Iya Dagang besi tua iyo gak gedek Macem-macem. Gedek Apa sama yang kepingin tak gedek gitu <laughs> kadang-kadang niku nggih nampa pesenan nyithak boto barang dik nggih. Lah niku penggawean niku pokoke yang halal nggih. Oh. Dimakan itu enak ngoten karo kula. Pokoke gak pek binek barange. Binek. <laughs> Wah ngomong cak kenal lho. Apa pek binek barange binek. Lho, delok nomae krung kabar omae jan. Omae kan. Lho, tak krung. iya Lah napa dek omah didol dek? Nggih kangge norok kita lho niku. Hah? Wong wedok senengane torok. Disusun maneh. Lah ngene kok susun pira telu ya? Telu. Saiki pitu. Pitu. Waduh oma, dukur. Omah lho kegrebong omah. Di Temen di <laughs> saiki sik luru nongko. Bareng nongko ya. Hmm. Eh, lho. Eh, wong iki biyen niku keturunan wong ndi? Wis sak men gedhe niku. Lu cerita ta, omong no cek rusak. Abi ngene mas ya. Sama ini asli ini tiang Jawa ya. Asli ini tiang Jawa. lho, orang ngerti apa? Jerman. Oh, Jerman luar negeri. Lu orang apa? Jerman? Jadi kauman ini. <laughs> Jerman kok. Nah, asli ini Pakistan aja nih. Pakistan. Wong-wong ane, papa ane Pakistan. Oh, Pakistan luar. Pakistan gunung. <laughs> ya, lagi cakup kumpul dah. <laughs> Pakistan. Mati setan, mati setan. Aku berada londo itu. Tapi bener gede, tapi bawaan lanang. Anu bawaan. <laughs> bawaan wedok ngono nek anjene dipercaya. <laughs> eh, si enten arek-arek jare ngumpul arek-arek tak eh, digoleki omongan wis sapa hari. Loh, iya ya. Ya, wis ngumpul nang kono. Wis ngumpul. Lah sik ngumpul enggak saiki? Sido kumpul jare. <laughs> Eh sido kumpul saiki tangga. Sido kumpul arek-arek lho. Kumpul no tangga. Ngono kok sido kumpul. Lah dikumpulno monggone sido ndi? <laughs> Arene wis nglumpuk ana kene ku rencanane ana iki awak dhewe kan latihan. Ono jare gawe hiburan. Ono hiburan awak dhewe jange. Lah hiburan opo? E? Macem-macem ya hiburan tarian ya. Oh. tari tari tari utang barang. Tari utang. <laughs> Kok iso tari utang anu ya judo judo karate parambol, macam mati jane nggae kesinan Jawa teh oh. tapi sing penting latihane ya iki safari kandanono ja anu yo <laughs> Halo, kon eh, kon nyeluk mu selip sih lo. Kok celuk cak ya? Nah, teko mburi koyo badrun. <laughs> iki lho apa ne sinom yo wisane aku ngenano saiki sinom macam-macam kanggo nenek arek cilik iso aja akeh-akeh hmm nek kakean iku wujute nemen lho sinom percaya <laughs> percaya Maryam percaya sebab itu lah biasa dasar jamu gendo kan ding iki lho sinom pari apa pari apa pari limo pepe limo Pari joto, pari ah, joto. Ah, pari joto ya PB barang awakmu. sing ini kalau sing namun benjang yen pak las loh pak las lu pak palastro kok pak astro genai apa sih sing lenang benjang yen pak astro oh iya mari menyamai keliru ini lo ya namun benjang Yen Lastina Kowe ngantuk jarnan. Lah apa yo Palestina Sinom dicampur jarnan. Lah kok karo iki sih? Sopo manis koyo siran. Nah, siran jaranan iki. Ini lho lho. manis koyo sitrun. Manis-manisan to ae. Yo jane, siapa iki? Nah, eh, yo si si sapa iki? Sapa sing sinjal nang. Kok yo sinjal gak bisi wen. Ora ada jaket jaket. Eh, saiki genan wae. Sok lawak dhewe yo duwe bakat. Iya. Tapi di bakat aja nih cuma bakat sing asli induk mandala bakat itu kan tuh balung bener dah ngomong kamu anu sih namanya oh, bakat Wah, ora. karo bahasa Indonesia kok apa sing mulyane katut arek Sidarjo situ. Namun. namun di oh, situ. Iki Oh, sing jarare umum namun sumowelo Sumotelo. Sumombelo. Sumorewo, sumolewo. Eh, ya posisi nomen jane sing. Ya rungokno ya. Sing bener, sing bener. Soni kidutaneng nata. Iki selajeng iki. Iya iya. Nanane. Tak joget to. Ya, ya iki sing ngomong sinden bedek sinden bedek ya. Oh, liwat iku mangko ora dadi menaji. Kak, lak kenal Pak Armin bareng. Pak Armin. Eh, lho, sudah dadi mulu ya? Iya. Are iki tak himbune dhewe lho. Kan ora ono suara enak tetek kan mesti ngono kok apa. Sapari kuwi gak pandeng bulu. Ya ngono ta dik, dik. Wong bayang delok brutu apa. Ya, brutuku brutu gandeng iku apa? Rasamu doro ah. aku ngerti. Buangeten kok. Bisa kak kira si Romi, paling si Romai bisa. Kau mau pengomai tak kayak kari lulu gendil. Hmm. <laughs> Oh, wis, wis payu kok omongan. Kau kata tari ini. <laughs> Di ilir. Ini lho soal barimin lho ya. <laughs> Sing dimaksud kartu lho iki lak ngene ta. Engko nek kabeh kuwi padha ngumpul, yeah. nek pancen kuwi paham karo gending-gending kebudayaan Jawa oh. asli. Lah engko dikembangno. Oh, tari nari ae, nari awakmu nyipon njaluk kembang apa? Kembang amben, ya. Oh, oh kae Kembang-kembangan sembarang iso iki. Sing enak iku kembang turi dibumbu pecel iki. Seneng pangananmu tok ae. Oh, gendinge sinom iso. Oh, iya, iya. Kinanti, Pangkur, pangkur. Ayak samira. iya iya lah iya ladrang temenan ladrang nang Jawa Tengah ladrang lodrong loncong loh eh aku percaya nek sinden iku lubangi hidung lek berdekatan sampai mulut kan. Iya. Iki suarane iki temu kurang enak. Kok iki lubang hidung sampai lubang mulut iki jarake jauh koyo gajah ngono. Itu mesti ulem suarane. <laughs> Awakmu wis tak. Wis tak dikaploki Jepang. Ya masa wong wedok ana telaline ya. Tapi tahu tanggapan dadi ribut buyaran wuh. Wong ngedut no ya apa? Buyar wong ngedut nori. Waduh ya apa lan katutan cingkir. <laughs> Biasa nek kerajinan lu biasa deh Padahal aku gak sengaja. Waduh. kaya cingkir karo toples albono. <laughs> Iki elmune lak kanca sing ditiru. Ya kaseman. Oh, iso mau dicinti men gawa tas kuwi. Soal teme ulangan. Dadi ngene lho, nek panjenengan yen sabar mong Pak. Sing wakno temenan, sing serius sapa lho. <laughs> Dadi iki ku latihane nang nggonmu apa nang nggone omahe Sapari? apa nyewa stadion lho yang penting iki dimanfaat no rekaman apa itu latihan itu nek sapi kan bisa direkam lah ngono. Eh rek pandangane stadion iku gedhe rek. Iya, wonten ngerti kalau Kartolo, Mariam safari latihan. Sing karo, sing karo sing ngono juru kunci ini kalau ya enggak soalnya kan nono anu dewe dewe nanti kan dibentuk pengurus oh nak pengurus ya pak pengurus yang untuk lucu kita iya pengurus kabeh gue tahu sopo kak ono eh. ini nenek ngono ya aku tak berangkat sih aku soalnya uang wedok rumong so rumong pelatih nih uang sak menukai iya iya iya uang pelatih tukang batu barang <laughs> Lolong <laughs> sewula ya. Iya. Iki Maryam ki rambutnya brenek asli ta rambut iki brenek kakek dicekel. Lho, iki kakek njabat ta brenek. <laughs> Kreting ngawur. Salon ri, rumah gelem koyo arek-arek kawat diobong ngono. Iya. Di dalam lu rambut cak gelem. tau iki, lek ono bengkel mesti menggo. Iya. Mulak gemuk. ngawur ae. Ya, kami iki kambit pin kambit akibat kambit tandang. Iku berinti gak merata ta. Berinti iku mburi Iku mbo ya apa iki? Ya wis soal berinti ku Soal latihan gampang, gua aku siap-siap pokoke engko persiapan makanan tak idang lo sing. Sing enak-enak. Oh. Pokoknya jangan terbungkusan terus, Pak. bungkusan iwak yo gak seragam. Eh, Bapak lah nama itu cok khawatir gak lepas teko iku, Bang. Oh, iya iya. Bandeng cuma yo wis kuru. Ya iya. cok lali anu anu yam. Apa? Oh? Wis pesen gua ya kamu kena kena aku. Apa seneng ngomong apa? Iku pihamu iku coplon. Wah, ora kon sing kok jalo sing ganggal iku kanggo pertahanan. Dia kali sisi. Lagi kok coplo lak morotok. Seneng aku nek ngelembre. Tapi masih itu komburi delok. Iya iya. Lho lek teko ngarep. Oh, jadi teko ngarep ngono. Komburi. Sampai menarik lho. Kon lho wetone slender kali bobor. Tapi lek teko mburi delok. Tak kok slender. Kayak apa? Kebusongkel. <laughs> Mulya dinten arek-arek yo. Ya wis kok liwat kok kono kok. liwat ya rono aku kok liwat ya ngubungi kanca ku sitok kari sitok aku. Kari sitok. Heeh. Ya wis tak berangkat aku ya. Iya iya. Sing ati. Iya, kok sing ati-ati. Lu ngomong, ngono omonganmu mengko lu. <laughs> Berangkat ah. Kare jual Julia. Ah? Eh? Eh? Kok gue jadi latihan tono? Kamu sih ngono yang nukeran angkan <laughs> yo pegel yo brek lon sampe nyeret di mlakune wis wong gak tau susah paniku uripe seneng terus sampe awake lemu lah yo apa ben wong mangan gak mesti didedepi ya mesti ayu kepada konco mampir-mampir anak wedang gantek ya gak sampe ngorai wis ridi dewi iya banyak nih wong dungun wis saiki aku tak name Maria mah ngono ta iya ya aku tak tututi kok temen ah iya iya tak tinggal iya turun dadi bojo tak belani gak karu-karuan bareng saiki wis jadi bojo bendina geger turu sak turu aku iki singkuri ae biyen nek mangan iki mangan sak mangan dulang-dulangan saiki aku nek mangan mesti dilotek are aku Enggak, sang sangat neputune wae aku iki biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangannya halus saiki nek aku turu jarno, ya dicokot lamuk ya diceblek tapi tapuk ambek parut iki bojo tanggalé mungsu wingi ya ngono nyugi kopi ya ngeling-eling wong lanang teko nyambut gawe kakek ngelak pisan ndek emuk terus tak kokop dadak tir pasang ana balungan bae aku iki. Ya, pengono seneni alise tepung. Wis, wis, wis. Napa? Walah, tak goleki nduk mburi gak ono ngene kene. Ono ngarep ngene. Mangkane kok arek cilik-cilik mang mlayu nang ngarep kabeh. Apa? Lah lha apa sampean meneng-meneng nggawa kaca medongkrong ngene tengah latar. Yo kan garut ta. Kan to. Lha aku dadi kemiki bedet ngene. iso lho aku. Kok tak gores kon, Berlagak. Lho ya. disemir. Lho ya apa? Seneng kemajuan. Kok iso nyemir mbok ndelok-ndelok. Soale meni aku lak kumpulan. Kumpulan apa? Ambek wedhus kibas iki yo. Nyemir iku mbok sing rata, delok ta? Kiringan kiwa tengen ireng. sing tengah putih, iya sing ro. Iya. Semire gak rata, bareng kok doang kok blek kok. <laughs> Lho ngene roh nek kaya ngene ya mbok benak napa. Oh. Wingi ku nek semirin tek, nek gak di dhuwit iku cak njaluk dhuwit gitu ku semir. Meski tak kei. Apa cet putih ya omplung ngene lelet-lelet ngono. Jare njaluk putih. aku ono di tengah pasar nyimpang ono CPM liwat kene. Oh lho. Padahal jarane nek sampeyan iku saiki. Pak, panjenengan kon golek golek sumbere perkara terang-terangan ae. apa ta? Diwong lata. Lha apa rambut abang barang iki? Niru iki lho, metrake iki. Kok iso iki lho? Gua ndelok rambut abang kok diuntu ae kan rambut abang barang. Lah waran arek-arek gak duwe untu sih. Tapi untuku jangan tak abang kayak iki ya. Rambut abang untune abang. Enak tak kletur kok. Aduh. Ya ngono ta. Napa sih kok brayae sawangane? Lih. Aku lek jange melek kumpulan arek-arek iki. Gak ngono celanaku kok iso njok. Nek bokonge kok iso bolong telu iku nek apa iki? Kok nek gething aja gething pakaiane rek. Lah apa sih? Kemejan barang saiki kok nyonyoki rokok. Ya apa? Nyonyoki iku sapa? Iku bareng... triko kok bong. Lah ya alok-alok. Pungasane aku buwuh wingi tak gawe. Delon panuku ketok kabeh. <laughs> gaya, kok menang-menang celana disuweki pating seluwir. Ayo apa arek nom-nom iku. Ditembel godhong waru iku model opo sih karepe ngono iku? Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi ya. Ah. Lah apa iku? Wong nganges ngono. Mbok model iku sing bener ta rek rek. Sepatu mada wis tak gendel melok kon. Apa ah sepatu ne? Wong ngerone wong lanang jange lunga, ya ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwe njaluk. Oh. Lapo godhong kates kon kaya anges iki. Rewel, rewel. Gak rewel. Semir ireng njaluk pote. Wis tak kan tak pote ngono lho. Apa iku semir ta? Apa? Lapo tak kapur kok. <laughs> Iya wong semir larang. Ngomong ngamu kan iku. Lah iya jatuh lato le ta. Napa sih kok ingat-ingat orang jobo ya? Ya. Sawangane. Lah iku prauto ndelok aku ya. Ngono iku. Prauto jenenge lapo? Lah ngusung watu iki. Aku lak butuh material aku. Nyambut cai, kapan? Yo yo, apa kan? Lah tak lak aku kirim batu merah ke perang ebu. Perang ebu. <clears throat> Mbok takon kok kan tes di. Wong aku gak ngerti rek urusan material yo. Kon tak ngandani, sedina rong dina iki wis meneng wae. Kon kudu sabar. Soale engko aku gak iso ngekeki blonjo kon kudu tenang ae. Tenang tenang ae. Mang. Iso iku lho gak blonjo kon tenang lho kon mangan apa? Lah wong perkara mangan kon niku ya apa sih? Mosok kan iki gak tangga. Nek anak tangga mangan deloken ae. Terus? Ya apa? Segone wayahe ngeblak kon liwat tolak wis mambu keluke ya. Ngono iki ya apa? Wong lanang wong lanang ya apa ngono iku? Aku kate metu. Nandi? Ya biasa ae. Cerono iki durung Ya apa? Ya gaen lungset kabeh iku. Mosok kanak botol Rek. Kok iso golek botol kaya apa sih? Kayak banyu anget tadi glinding-glinding nang. Banyu. Kalangane saiki nek lunga brai. Kanu kacamata. Minyak rambutku sentek. Hah? Minyak rambut. Endi ana minyak rambut? Iku mosok minyak rambut wong iku stand pad iku. Cek oh. kapok. Iki keliru. Apa? Lah apa? Mertego dikelok. <laughs> mene nek gawe jajan nek maring rek. omonganmu kan niku. Bapaknya tak pasangi, tak dekek wadahe minyak rambut cek kapok. Mulane aku tuh. semut tangga. Lah ya turu krasa gatel dadak semut cilik-cilik. Iya nek nang rambut gak apa-apa kuping terus awak-awak-awak. Hmm. Wah niku gak. Nang ndi iki? Apa jenenge nandi? Ya metu arek-arek. Melok apa? Ya apa? Melok. Melok sepatune wong lanang kon niku. Lha apa sih wong bojone kok? Ya gak apa-apa, tapi didelok keadaan wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelengker iku lak delok-delok Lah iki nanti kae Nah itu urusan nyambut gawe Iya oleh duit Lho pasti Mbok nek ngono Lho pokoke ateke tak biru-biru ngono wis tak culno Gak anjen iku niku nabimu nabi kresek ngene kene Wong lanang nek kesak ana kresek-kreseke durung ditakoni wong wong lanang guyu kekel Wingi turu lho sama guyu kekel Lha apa? Tarani kono mengguyung jan lambungmu petot. Saiki aku dipetot-petot, biyen kok. Oh. Wadah biyen ae nek tak gonceng, tapi pancen siji rek njene. Kemanten anyar mau unggah nek tercok bongkok iku. Sopo arek-arek aku jamane awek kon. Apa? Oh? Eh, war nanti. Mau aku munggos-munggos, tak kuat-kuatno. Wengker, ngono. Wengker. Nang kalu oh. bokor bareng saiki, itu mudhun. wis koklo sampean niku. <laughs> Ya mborek tambah tuwa tambah tuwa iki lho. Kekuatanku ki wis wis mbuh wis. Gampang masuk angin linu barang. Mangkane ta. Nek linu dapat sepiro puyeng nek puyeng kumat aku gak ketok uang lek aku iki. Ketok apa? Ketok duit puluhan. <laughs> Sampeyan aneh-aneh. Mangkane aja sok nguyur bengi. Ya nek perlu ngunae lho, apa tambah tuwa iku tambah kekaru-karuan. Engko nek tak be ono tak tinggal engko ono dayah waran Mas wasik tindak. Mas apa? Eh, ya Mas, Mas Pawiro iki lho, Ya aku rek. Walah jatik ngono ta. Nek ditakoni kancaku lha tindak pundi lah niku mbambung nisore tertek ngene. <laughs> ngomong Tak tinggal ya. Wis ya? Iya. Kok kaya enak sih. Nandi lah ono jare ono hubungan-hubungan apa? Kok pakaiannya api? Tenake tak tutno ae teko doan. Thank you. sanggup melok. Lah iki tak susul nang omahe wong sing wedok iku kerenge koyo ngono. Ngomong liri-liri titik jare aku iki njomblangi sing ana wekasan karo wedok. Nah ya kok temburane nemen sing temburane ku apane wong sing lanang koyo Petruk ngono. Karo lek ganteng koyo aku. <laughs> Enake ya ambek ngapal-ngapalno. Ampean kok ya sapa kon? Loh. kait narik ada wis oleh muga izin kan kebajik panjen kon. Lah apa? Ya apa oleh gak izin. Sampak yo gas dodol pecel yo. Tolo nek nganggur yen mriki nopo dik war. Kulo pengen ngansu. Oleh muka bajut kan masih kuwang gak duwe. Oh penggawean iki mbok yo jaga gengsi lah. Kon iki sok keleler-keleleran lauk-lauk di tengah jalan. Iki rumah samu embongmu tah ya apa? Eh kon iku mandor embong ta. Iya, pamanku ta. Lho ngene iku tak belani lho kon Ya apa ya? Sudah sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten. Cek kapok. Tolong lu anake wong cukup. Hmm. Anake wong sugih lho. Nang sok dik warung. sugih utang yuk ngono. <laughs> kon mung tak gebuk sarung tak iseni watu ya. Kok ngawur. Ngancam pati ku lawan. Aku mah ngati ngapalno. Ampian kaya wong jolo. Ngono karepku mangono. Wis aku bendino ngapal. <laughs> Iya wis, bojoku turu tak lirik bareng wis turu aku ngreng-ngreng. Iya, Bu. Ampian ngono. Gak ngono. Iya. Mubeng tepi. Nensa mira. <laughs> Untuk ini samudra. Iya, karepku yo ngono. Gana elek wong apalne iku, cuma yo kari nata suarane. Iya. Nek suara kowe awake dhewe yo kudu di diapiki, jamu sak jamu iku kudu delok, ngono lho. Hmm. Suare gak kenek mangan goreng-gorengan. Mangan hmm. gorengan bareng. Gak oleh. Yo wajan bareng dikek lengo dipangan iku gak oleh. Seri tandane. Iku gak larangan lho. Durung ana sepur lempung nek wong mangan mat, apa? Mangan wajan iku mati lho. Eh, lah iya gak oleh. Iki lho, sing goras sing enak iki nek jange main utawa swara digerakno ngene ya di ditokno. Kok ngombe pirtus iki. Iku enak ya? Enak. Iya, marino njupuk korek. Marang Sumeten sumete marino pompon. Anjir. <laughs> Masa mriki belajar ngenakne swara ta lampu strongking iki. Iki niate mek wong loro apa kanca akeh. Dinteni pisan. Nduk pose kono. Omeh hmm. genuk iku. Sapa? Nuk kediri yo. Lho, lho, lo. Iku <laughs> melok yo. Ah. Iku bosik lho, ya Apa? Iku tas ditempel nang iku mari bocor kok bosik. Isi isi lho. lo. Isi isi apa? Eh lho, Nek potongannya lemu bodine oleh. Lho. Aku terang terang gak buka rahasia nih kono. Mm Rambutnya mari diketak didal iku lho. <laughs> Nah, ora kemajuan nek dikriting. Oh iya. Lek bos iku kuat. Omahe susun pira telu. Lah lek pancene binara arek Gak sampe setahun entek iki sak tanah-tanah. <laughs> Opane, kadek mbare wong lanang lek suarane enak, kadek rupane ganteng. Oh, ngepek hmm, ya apa? Nek ngono aku kok setengah ngalem ngono. Yo, ngalem yo. Iya, yo ngalem. Cek didukan. Cari <laughs> ini kan niku lo blobo. Ya ndelok ngalem e lek suara peno enak yo. Nek diwuruki ngomong bareng ku lancar dramane enak. Iya. seneng drama bareng iku. Lho mosok? Lho ya apa tas iki nontok bioskop iki? Hmm. Lho ngono. Apa? Nang India. Tuh, nang India. Kebajet lho kan iki lho. Bajet ya we. Kok iso lha apa di Indonesia iso nang India iki? Lho ya apa rene iki? Iya. Ngetutno papine. Papi so. Lho, papi Leon. <laughs> Lho, sing lanang Indonesia lan kono. Kono kono. Lho kono kecelakaan mati. Hmm. Sing wedok mulih rene terus gawe omah iki. obyeke lek bengi meno. Lho, oh, Joko bengi bareng. Iya, iya. Ya mariam itu Joko bengi. Jur pake nasib iku masih ngono. Engkok mari pake nasib ngono setengah papat sik repet-repet iku. Iya. Dalek umplung ngono. Nang buan sampah itu. Mumpung bojomu gak ana. Iya, nang budal. Kak kira runggone temen. Kono kok ngenteni ya. Eh numpak becak. Eh, eh, eh, eh. mlaku ae lah nang terabas iki lho. Oh, iya wis, ayo. Ayo. bisa Lah ya wis wayahe latihan. Lah kabeh-kabeh wis yogane ngumpul kabeh. Persiapan hidangan wis tak siapno. Lah iki apa? Menara mung rene ta? Lho. Sing rene lho sapa? Arekku kesah. Ning? Eh. Wis. Kertono wis suwe lek teko. Lho emang golek awakmu emang. Lho tolong ya teko ta durung. Wis, tapi golek awakmu. Lho iki emang golek lho ya. Pasak liwat mburi. <laughs> Arek kucing-kucingan. <laughs> Ngerti. Mburi. Ngerti omae rondo rek gemainan. E. <laughs> Rondo-rondo teles kene sih Teles opo, Iya wingine tiba. Teles iki gak teles blas lho. Umumnya sing ini kene Lho temen wingine nyelatu. nyeladu tukang parkir iya lu ya apa gak ada pekarangnya lah lu ini lah anak murinnya montor lah iya, tetap montor waya maju kok mundur kegiles sih <laughs> Jempolan sempolan nek kegiles sepatu anyar kata guys ikil kemari kegiles sepur anu <laughs> Iki tak siapno kabeh iki mangko panganan wis apa. Wis disiapno. Heeh. Ya kari diistirahatno, lek disiapno tok ya gak istirahat pegel arek-arek iki. Wong-wong sembarang durung dimulai wis istirahat. Eh, iki apa iki? Tapi dulu jaminan ini latihan ini bisa biar tidak jaminan ini. Jaminan komplit. Iya. Iki mau tak tukar no tapi tak dulu peding ini mau kena tekanan batin <laughs> nabi. Kuru kuru. Itu. Kuru. iki ngene carane wong menungso kok aja kentek nakal ya apa ditanting agake guru mbok disuntikno ngomong-ngomong <laughs> kepeting hmm. gak disuntik ngene lho janane arek saiki arek iki yo arek saiki arek iki kan iya iki masih gano iwak anu iwak iwak lele iwak bader hmm. pokok bader iki doyan masih gano bader lanu jago gano hmm. jago kodok celeng ulo kelabang yo Tadi bodong yo Terus gak ngono panganan apa? Ini jane dadu puter jane. Ojo. Sangat aku. Ojo soal perjudian ojo. Soalnya wis dilarang pemerintah. Gak usum ya. Gak usum dadi jamane. Guyon-guyon kok. Iya lah eh, buntut barang wis ojo dibuntuti. wis gak buntuti <laughs> ya ya ya ya ya senien senien senien lu mau ngomong di Mangkin pun pun nungsu gak tau kepedok untuk pernah kok tambah kuning perani kak ngomong kamu asok kuning kumari enter kok ini tabuan di sih kamelan di iya lih teh ujo <laughs> ujo siapa ini tabuan nih enggak iki gamelan kene kok. Oh iya. Oh. Iki kira-kira piro iki? Saiki tapi. Sing ndi? Ya iki lho. Ini dole ceran ngene. Saron dhewe iki kan. Oh, Halo. Iku eh. tadi sih. Eh. Kon iki niat latihan ta dadi wong rombeng kon. Lho gak ngono lek panjene lek panjene kuat nih ya dituku dhewe Sing ndi? Kanggo persatuan e. ya. Mbok kasih nek wis kasih gedhe. Heeh. Pasti Gedung. Pokoknya di TV. Lu enggak kasih, sak biar nak SD ya, saya gue sama SMP kasih. saya gue jadi kena loro beri beri ya. <laughs> kasih anak ewak garimun. Iki siren, kalau ke ya? Anu minir. Kamu lah nak mesti pelok selendro. Iya pelok. Iya nak minir barang. Pelok, pelok ke No no no no no no no. Kana ya. Kana. Kana. Ya wis ndro-ndro ae. Slendro ae wis. Iya. Soale pelek ku gampang menyusul kene ya. Kempule pira? Kempule biyane biyane ku 9 terus. Kari pira iki? Kari 7 kalah dadu apa Ngomong-ngomong ngomong aja pantes lho. Wah, 9. 9. Gonge siji. Gong kendu gong iki ruban. Kendu wong gak tau dipir. Oh, kon ngundane iki lho nek Nek gambange gak patek ulem, soalnya tak mari tak delok, tak jempok dadak kayu kates. <laughs> Nek gong iki sik iso kena diatur, tapi ana gong sing iso mesuh bareng. Masa? Gong. Oh iya, nek gong iki cukup nek gur. Oh Nek gong iki gong bombong. Iya. Iku dialet-aleti. <laughs> Balsem. Kadang disebul iku gak gak iso muni. Disebul iso muni jangkrik jare. Ya bener wangin yo. Wong iki ganok tabuhe pokoke sing nabuh gondol nae. iso di. Ya kok dibentuk sino Tangan kanggo kempul. Iya. Sing gondol kanggo gol. Nek sampaan kok kung kung kung kung Iya iya. Dadi bengi tanggapan esuk wis ujung ekonomi. Iya. Wah, sing ngomong apa? Eh, sing penting iki anu lho. Iki pangkur pangkur bisa bener bisa tapi biasanya senengan nih blendrong ini lah tadi buta iya buta nganggo cangkem <laughs> Akhirnya tangkat sing pendang, sing ngendang guyon karo penonton. Akhirnya, akhirnya aku kemudian kayak semuanya tanding tanding, kayak semuanya ngono. wong. Iya. Nang dheweke ndelok penonton Penonton iya, kan ndelok pemaine. Tak ndelok aku kiprah. Iya. Lah jenenge aku ketutupan cangkeme buta. Buta iya. Ya, gak iso aku ngomong, baru ngetak enclekno ngene. Eh, kendangmu lho. Nek wis penong sinom iku iso kinanti iso, terus sluntan iso pangkur iso ya. Hmm. Mben tanggal 9 iki ayo melok aku ya. Iya. Nyunat. Lho. Wong iku tembangan kanggo nyunat. Kanggo nyunatno nyunatno. Oh, nyunatno ditanggap wong nyunat ngono. Iya. Tapi kuwi ora kena ge nyunat. Hmm. Ya apa sih gendengane panggur? Ya disunat. Panggur. Nyuro nyuro. Nyuro ae. Nyuro ae apa kuat nyuro? Nyuro. Nek ndelok ae nek segone ku nyuru apa nyuro? Gak nyuro ku sing kenceng lho. Yes pokoke sak ununi ne lho. Telu telu telu ne. Sing telu dhewe telu wis pari papat ne. Telu. Hmm. Oh, oh iya iya. Angkatan niku ngono. Hmm. Ya. Pak. Saiki panggur lomba sik piye? Iya Kang Klamet Darum. Hah? Ya, semula ya. Iya, ya, semula. Hey. kaya balung benda. Bapak balung bendo Balung bendo Balung benda mayersolan. Bapak balung sari. Ya, balung sari lah. Balung sari. Brunas. Balung balung nas lho. Balung nongko, balung nongko. Balung Bapak balung. Oh ya. Alah. balung nangka jap maning katone mata kendane sampe gedebek rujak kakang rujak weteng seneng rujak cengur Rojae wong kampung bungur ya Thank oleh penang empakne kurang serat dadi kendange kuli koyo kaya-kaya wong digeret sapi. <laughs> Karep aku oleh ngempakno tak kuat-kuatno tapi ning sing kono gak tegen yo. <laughs> Maksude iku gak tegen suarane. Lah iya kan iya iya. Terserah soal gak tegen iku terserah. Ah <laughs> iya. Yo ngene iki lho. Sinom iki apa? Oh anu, pangkul. Sing dhisik mang sinom ya. Swara sing larang regane yo ngene iki digoleki. Hmm. Iki digoleki. Oh, sapa sing gak goleki? Oh iya. Iya. Men. Ini sesu aku lak main juga. Main. Kanggo nyindeni Persibaya karo musuh Jerman. <laughs> Wis, saiki peno gending-gending jelas iso. Sinom iso kinandi iso, gending wetan iso, saya kari ngomongi sing penting mosok ati iso nembang tok gak iso ngomong lah gak enak oh ngono ta saiki latihan drama iya yo wis kari latihan drama jadi awakmu iso merayu aku gelem gak awakmu wae gelem Loh. Bapak, ya apa pak sih ngomongi kirsiran apa mana Mengapa aku selalu diambang ambingkan oleh kaum laki-laki? <laughs> Jadi tidak ada artinya saya sebagai kaum betina. kok selalu mereka itu kok menodai saya sampai begini perut saya ini inilah arti artinya korban pergaulan bebas mas jangan aku dibebaskan dek ya mas ya mas berat ada mas apa, apa maksudmu kau datang sini kenapa kau menangis nangis di tengah jalan kau harus tahu aku sampai terjadi begini mas selesaikan ini siapa yang menanggung jawab ini? Eh, eh, eh. Sudah gampang, lain hari tetap aku yang menanggung jawab. Sik, sik. Napa? Yo ngene iki tak ajare nyambut gawe iki. Apa bola? Yo. Gua ndelok-ndelok seneng wong wedak lah larang nek luwih ayu teko aku. Lah karepmu kene apa? Gua aku lek bedindang ini Hehe, <laughs> macam-macam omonganmu. Ya iki carane ya iki carane. Ya iki ta. Lurik. Lho safari rek, iki lho rumut. Iya tak jare ini menjen. Lho, iki lha apa rek? Iki waduh Ayo terusno. Terusno apane? Kak isin. Kak isin apane awakmu? iso ngepek bojone wong. Mentang-mentang kaya ayu-ayu dhewe. Kok dene sak gunung anakan. Sak gunung lak gedene. Masih sak gunung ayo mana apa Gunung anakan. Lah nek gunung duwe anak-anak apa? Gunung apa? Ya anak putuk. Ngomong. Kae to jenenge wong. Ala wong awakmu sing bajak bojoku kok. Ya aku sing bojone asli. Sopo bojone? Ya iki bojoku. Iki apa war? Lho, njen wong lho iki. Ah. Lho ya gak iso wong aku kadung mendalem kok. Ah, jeng jeng jeng gak terus. Dapur ono sisan. Ya apa? Dapur ono. Karo ngono pegatan aku. Ah, pegaten bojoku. Pegaten, ayo. Iya, lah nek kon tak pegat telepon cerik bojoku ngono. Maksudku lak ngono. Eh, oh, ngomongmu. Iki buyar drama buyar. Gak iso, gak iso buyar iki kadung. Buyar tenan. Kadung menjiwai kok omong-omong. omonganmu. Lho omonganmu. Jok ah, kon oh, niku iki mak apa oh, lho latihan drama. Iki apa lho? Prasamu temen ae. Sopo kon iki panggling ta? kok iso lali lho iki ngono ning Maryam karepe binare-arek gawe hiburan latihan latihan drama ngono oh, bojone gak dikandani lek latihan rene ditinggal ae boleh oh, dicatu kok dilap ngono lho <laughs> iki latini sih kok ngurusi ya iki Pak iya lah iki aku gak ngerti lah jane safari iki ada apa-apa lah aku lah bingung tau aku dadi bojone gabung kene dadi siji awakmu iki lho Nek golek anggota jauh-jauh. Lah, anak-anakku gak bojone menawa rene iki biyen ya. Iya. cemburu nek bener e. Iya. Bapakku biyen tau kecele ya. Nang sapa? Mari ya. Tau safari ah, iso iso. <laughs> Iya, jadi aku mau kanggo anu ya kanggo titis-titisan wae Nanti Dadi kan apa-apa ta iki? Enggak. Lah sing penting apa-apa. Ayo sing rukun ya lek pancen iki diterusno lihat dina ayatian sing tepat. Oh, iya, iya. Ayo saiki mangan-mangan sik.